و کر دری دل خوا راستاوی هات دید زریه هات دنگینن فراهد به بهنوی چقاس خوشه رنگین و باکشن fechadıdır. げなるくらふずばでなりつかすわしゃらんげんればてしんろふべしゃでぶん Changi vakit مهانه گوداری دکم دۆم بکە باش گودەروانێ نێژە وا دەنگی سیمە ڕوودان گودار کرد سیمە ڕوودان ئیشە نێوانێ منە نوچیە هەوەر کۆمێدە شخۆ دەرکێت بەکی هایەوە جێ هەبێ هەر ساڵ ئەنکێتێک چێتکن یعنی ئەو ساڵ albumim kuderketi ahey baş kijane. Ya 2013 aji Simur Rudan hata bijartin. E, merhaba Simur, tıpkirati. Merhaba, herwa esfas. E, Simur, emeş, Simur bir person. E, em tabi henki binansın. Tu karibi henki basa khobki. Bale. Ez cizireme, cizire hatmedini. E, çen salime, seh, seh salakam kadri diyen diye. diye se hu pêncî xwe zine gamê sûd di sala hemrê min mûjîkê hez dikim mûjîkê dikim wekê dîn mamostetiyê dikim di zîrê ev albîma min e yekem derket vê hesinde qederek jî çêbû havîna derbaz bûyî derket ama hêdê hêdiyan danasîna wê dikin Sir xêrê spas Albüm e, Çavayı tedes müzik ekir. Peşi en besa albüme bikin hem mikili besa e, yani tekiliyatı o müzik hem bikin. Destpekirna mına müzik e, be zanin destpekirna e, zaninge heva ez bejim e, xort bu e, şber ku e, enstrüman ledana enstrümanan min e, dest ledana enstrüman ekir ve tambure me destpekir. Pêşêm tembûr li paşê ez derbasî gîtarê bûm ji ber ku muzika gîtarya hinekiya biyanî bala me kişand mixwenekî dawiya alî e, em dikarî henî bêjin e, biz destpêkirina e, zanîngehê re gerinkîtir bû yani mijûlaya min em muzîkê ema destpêkirin welez salkê roj kes nabînim muzîket bijim me re hebû چنگو بریان هوال که خور از آخه بیم، ما پرسا پرسا آلبوم اکیر ولی نخواب آمده دیالوگ کو هاچه بو گوت من مش خوارم مت گوتو قیم زانینگه دست بکرنا زانینگه من دست موزیک کریه اما اوی گوت من گو براستی جی تو دبستان دجی دبستان ناوین دجم یک پولی دبین جم هفید سرا هفده بون گو راستی وی وقتی جی در حیطه ادم یوزیک هبو یعنی من از زانی گو مگو چه و تو زانی تو چه گرد چه بجی گو تجارت از سران دو گوتن چون پیدا وانه موزیکی ده درسا موزیکی ده از ما عجمای از شخص ما مگو چه و یعنی نای بیرام جی نای بیرامن حتی ناوی سران هم دگو جی گو تا اف سران دگوت وی گاوش خواهم باور کرد او راستی جی جەحەست کرد دێمەک و یانی زووەتر دچێ دەست پێکردنەوە من ئاژی چەوە بێژم ڕێتە هەبوو ینی وسان خولا دیکە بلێ وەکتن مەسەلا دixwazim besa herêmê hinkî tu bikî besa botan û besa zaroktiya te çikî müzik têsîr tesirgirtina dengveja heye yani jî piçi awayî stranên folklorîk jiyana te de cî digirt kelo stranê dengbêjiyê e, mehem arif ji ziravî zanê ji zîrê dengbêje me zaroktiya min bi berdengê wî ez dibêjim e, çêbû mezmû bavê min jê gelek hez dikir gelek cara bandê wî که دارد کرد و جیو hat zanî me خواهد xwe اما تو یعنی اما چا çabijim از از رابون بیشم دنگ را گره از یه علاقه دارم تشتی کساج اصلا حقاز نه اما هنک سترانی دنگ بیشی هنه گلی که از جه هست کم یعنی دماز و گوه دادم راستیشی مویمن درابن <laughs> سترانی وسا هنه اما یا راستی ولی از زیده از ناشو پینم ولی از از از بێژم خود گوێ دادم وی دەدەم ویانژی تشت کوسا لێژبار از از باورم شی چی چاندا دەنگبێژیش خوا یعنی گرنگە یعنی تشتکی خاصه ڕسەنە ئۆژینە دەنیژ عالیە چاندا کردی و وکی mesela ya bu yer amruş گەلک مەسەلایە بویێران ڕوش وردزانەوەە داوامڕۆ گوێ دیە kadre قدرێ گەلکە و تێ کارانی ji gerek dara yani ev müzikanaha e, em bêjin nifşan û em biz ev müzika hinek hani dê modern e, yani berê müzika kurdî de jî cih de girehêdî ne olsa e, yani مینا بلوز راقی آنجی دشته بسا از باور که استرانه دنگ بیجی جیهید استران و مدرن ده جیتن کارانی شخواه تین کارانی یعنی اه وندان نابه از باور من وندان ببه از tişte gidim merak dikim. Yani taybet es veya xwazim da ji ber ku albûmatê min gudar kir. Yani zamanı ki herêmî ya botan botanê te et karaniye. Yani mervede devoka botan hist ki pet hesi. Mesela gelek hevalin heremeyene e, embejin e, kurmancıya ki behtir mesela embejin eku standartize hatiye kirin. Ne نخوازن یا هرمی بهتر رنگین هرمی اینکی کمتکن یعنی پسرانی خود hatta جواته bile herkes mi fehmi ki? Böyle yani keşin bir zamanın bir şey. bağırım ya heremi hiç te fehmi kerim. Belki dicara secara ve gudar bu kele fehmi ki. Le pişti ku fehmi kir belki tamme ki cüda jeve jeve kiri. Az ve bavariye deme. Le taybe de suazım bir persim. Çi çi sedem bu ku ya heremi mi bijart. U موزیکی خود استرانی خود کرانی بله آره. یعنی زمان به چروکی راست دوکا بوتانی بیشن ده هیا راست اما اصلا ولی زیده تشتی کساج یعنی پسادی ساد ام بجی بوتانی او تشتی کساجی تو اصلا یعنی هنک درانده هنک سترانانده افتشت پیچه پیچکی زیده تر که و اما nek stran da em jî strana serxweş mînak ew nevîskiye ama bece sadis sat yani te nezikin zamanı enivski böyle yani her deri hem deranda e, hem strananda devoka botan heneki peş dikave e, ve kedin e, çima usa bu sedama veji deman ev gotin menvistin من از گل که یعنی استرانه یعنی پیشش سالی هنه ولی کیوین اصلا مجید آلبوم ندرخست دما کوم گوتن سترانه خو من ستران خو من نویستین از گالک راحت من نویستن وکی یک از جزیره ما دوکا جزیره ایجاش خو نوا جزیره ده تشتی کوساجی هیا باجاری و اونه باجاری تشتی کوشا وساجی توزانی هیا ام دبن باجاری <laughs> یا آخافتنا باجار یا جاه جدا تره یعنیش تنوا خود جدا تیکی که ویش خواهی هیا گل گلی جدا گورا گور در دور خوشی یعنی گلی جدا و بوتان ده ایجا اما وی آوائی نویست بو گلکسترانه سترانه خواه جا مگلی رحت نویستن نویستن پاش تب از وی وی چاخی از کردی را وکی از نه علاقه دار بوم یعنی از نفقاز علاقه دار بوم پاش ولی سال زمان سر درواز بو منیریه کو افستران موسیقی من که گردونی گردونیه نه اوسا یعنی که نه اوقاز هرمی هستن در اوجی چێر بە کوهنێک بێژن چما وسایە بێژی تشتێکی وەکی ناکۆکی کێ بنرخینەن هەندکە یان جارەژی خۆ پرستکەن موزیک ئەسدا موزیکێکی گردونی ئەمە دەگوتنەوەدا هەرێمیتی هەیە گوتن سەراویدەوە کیم گوتی گەرەکی هەرێمی پاشێ مگوت ترسی ئەز ترسم ژ عالی فێمکردنەوە پرسگەرێک دەرکەون و یک او یک ادشن موزیک گردونی به هنکی ش یکی از از از هنکی از سر زمان از چه بشم لیستم هستند. او هل بستن او نویستن چه گوتن من نویستن از سر و از گرگ خبتیم گوهارتن سروان چه بون یعنی حتی اش دستم هات من او دیکر گلگ گلگ جی سر من پیوه ایشا نکوش بر تنه از بکشین زمان نویسکی سوا استاندارتی زبکیم جعالی رزمانی و جعالی فونتیکی و جواتی و هنیم یه بیه زمان زن را حوالی ماموستین زمان را از وان را کتم تکیلیه ده بتخواست هنی جعالی زمان و جیتشتک باش به يعني تشتاز دستم بکری و عادت بجم بکری اما اه، همو تجی مناکاری از بگورم همیا مناکاری از بگورم گوتنه کبن هبون هنک وک خوام هیلشتنش برکو شهو نکبن یعنی دمار مریز دوام بلیزشی و جاری جا گوتنه اونزوک جهبت کبن اوسا اه، یعنی جبر وکی هنک جیم وک خو هیلشتن اه، لتشتکو ساجه هیا هنك جوتن لفظن جزيرة جهنية ولا كيف هم جوان رتين أو آه، من آه، مبتايبتم أو من هيلشتن يعني مدرسة خو من أخوس أزبدم و جوتن ولا تزاني هن جوتن هن ولا بار ون بابوني هن آه. نا زاني تنه جزيرة تن وقت بديش هنا مثلا بله بله جوتن مستايبتنه بويش أنا راس أو تشن من مهلشتن يعني گوتن وس اف تایبتیک یا و عالمه یا به چروکیه یا راست هن درانده هم سترانه ده زمان دوکا بوتانی هرما بوتانی پشت که و خویات که دیده آلبومه که اوکی جه لابجه باز بارم نبیوی راست او خب، آلبوم جی یا جولمرگی از بارم جوان جولمرگی لابجه آلبومه که اوسا هرمی رنگ هرمی و موزیکال که خوش şekerim abi işte kabataki bir rengi bu. Gerek hat peşiramden işi ya teşi usta şey mesela. Yani Taybet zamanı heremi bu derbasi embejin literatür ekirin embejin em bejin behtir befem kirin behtir beygudar kirin işte kemasi ki bir rengi hin deverade zede peşiketin heye zede peşkıstinek civanen ve denivisanın müzik behtir böyle böyle یکی بهتر رنگی خو دانه راست کردیا ام بیجن گلم پری جوی که جین که افسر دستیا و وان هرمان هیا لی هرمین لیج ایشالا هدیه دیو زیده بکن از وی باوری ادم هرمین وقت مثلا سیلیوی سیلیوی چی دavoke که تایبت مثلا زیده از نابیزم چون مرگو بولتان هدیه دی دست بکرن و از باورم مثلا بدلی ahaftna rengi hinki cudaya موسیقی دی خوشکا بدانه خویا کرل مثلا خبات این رنگی خوشی بی خباتی که پیروزه وقتی نز پرسکی دی نز işte bakayım e, albüme de anonim hale gelo. Yani hmm. hemi aiditene, kişiden hepsi andine. Ee, müzik e, hemuyeminin gotinji stranek tene strana sarhoş ya men ya e, minu havalik ya havalik diye e, او تنن يامنا وكدي همو يدين يمن يعني نهو البارم آه، الجزيرة كان أولا دنجانا مجيكي مجدبن تتيسير لو دبدن يعني جوا ونيكرتي حركتكن يعني دانستانري وده ون هفدو دبينن ببرخبات دمشين انجلو Mesela Yunus Cizire'ye Yunus, he, Yunus Takurak e, Böyle yani tekiliye mi hoşun geçin Vaktin Hene Valindin Cehne mesela Bu çünkü iş müzik arak müşüldümün Dejeroniye mesela Bazı car gepti cara az yudu Zenciyem Ama ronuştu bun Car ki Telefon kısta peşe ku e, Az albüm derken Az legariyam İşber ku Mehent pırs Bir şeker Vakti bir وخشمرة وختان ثابت يعني او اما انا انا انا الجزيره بعد كنا وصح اه هاتي İstanbul'dur aslında. Evet. Vaktin e, Bestkazım bir sekidin yani çi cüdahiti ya ve albümü vaktin hene ya Çiroki. Almatı Çiroki. Tukarın ki besabe ekip ki. جداتیان بچیروکیه و آدمی زمانی ده من کالا و کر وکیر زمانی وی زمانی وی هم دارند ده وکا بوتانی ها تیه توی ده دین گوتنی وی ده و گوتنک چی تیه هیه نمیسه چون نویشش بر بیایی که بچی روکیه یعنی بحثا مسئله که تکیرن سترانان از جی وکی چڕۆکوانکی خواتکن Evji تشتێکی پارکێشە ئەژی تایبەتێکە بچیرۆکی هەیەشخوا عالیye gotinan ve wisa wekê din ji aliyê müzikê ve çê cidatî albümü hene giranî be enstrümanên rojavayî hatiye lêxistin işte mina saksafon trombon trompet enstrümanên biyayî hene çello keman heye akordeon stranke de undame de veda uji rangik daye iş aliye ya enstrümanın biyani Peter hatine karanin vakidin ji aliye enstrüman ve ji bir rengi ki kavaji heye mişin sezde çağırda sezde çibara sezde önce çağırda enstrüman hatine karanin albüme de Evji ez bizim taybeti kik ya albümeye Wielki właśnie. Ja nie sizde enstrüman hatırlıyorum. Akordeon. Tabii eji, tecdit meşhur akordeon tabii. İnşallah zerim kursi müzik enstrümanı ki okey taybet müzik akordi de zedene atiye karani. Bele rasta. Vakeri cüdatiye ben maruçit kare kalbi ki e, konsept ki albüm he yani stranen kud hemdure albüm de هن آلیان و گردایی هون ام iş aliye گوتنان ve e, e, vakidin ساوندا e, stranan mesela girani ser raqi dedamı ve kedi henek stranan da jih henek di şevaz henek din tarz beş yit kevin işte kusajı çeydi be ئەمکارم بسەژی بێت وۆکالی وێ هەنێکی جوداچێبین ئەز وساژیت فکرم وکی شیرۆڤکی کوساژی مستان نرخاندنێک چێبوو ji aliyê guhdaran ve gotin e, bek pişt vokalên te bek vokal şika ew ji me kirin gu e, ew jî cuda ne yanî cudatîkek ya wan jî heye pir dengî هنک در آن دهه پردنگی افتجی تایبتی که یا موزیکا کلاسیکه کلاسیک موزیک هم بیشن و دیده تو زانی پردنگی که هنه و بیش سه چهار انسرومان پنجش انسرومان هورا لی دیدن لول هفجی هاتنه نوسا tabi böyle eftişti ya az jî henekî ez mijûl bûm bi klasik müzikê re müzika klasik re اوجی چیل باندوره که اوجی سر مهبه آلبوم خودشی نخواست کو از وب پردنگی تیجی از کار بینم ام بیجی به انسرومان سمفونیک مینا چلو کمان آنجیوان انسرومان اشتر چه بجم فلوته با او کارانین به هفره حتی جمعات مکارانین بجم اوجی طایبتی که کیا و بود کاره لفکه Ами е, страни китайши гудар бикм вегам. Е, дура ме зиндижи ште стран бхуазен. از بارم توی کاری بیش مرا بیشی که زفستان نخوشی گوری همه تیشه فلان بیوان اما گرک از بکارم دنگ بیش گرک جره و ساد بیشی Ben hayra gevriyama teşi Amerikanlardayım. E, peşi o saat vejine. O gerim de benim. Pişleşi. Gerim de. Ne anne az az heyecat ne çekim. Heyecat niye ya? Heyecat az ne. tamam Amebega birine araş Amegudar bikin. Simur Rudan. ودي سامي صحبة خدا ومكن. بلا. بینه دن بر درد خواب جمان والاسبحين Bezmann ubedana unatwe navadhwe nastineta mishiane skangivaya uliya Brinarash Široká běžná široké, široký, takhle se je. Rasta. Taky besavy strany by kivašivy. Beli, Çiroka ve Kalaçı'daki ev Çirok. Ee, ev stran tuşta tine bir amın jinek tine bir amın jina e, jinek kurt fitir. Ee, Edbişim, çabışım. تو زانی هنی مروف کرد زیده نه تنه مروف کرد یعنی گرک مروف را ifade kirin tişteki girin gene usa e, murovek xo ifade bike bu axı və dilxwaziye xwa bikare e, bi pêş bixe pêş bere xwa e, bêje yani dema ev tiş neçebe mirov xwa ifade neke anji mirov nejî mirov nejî pirzgirek چێ من حقتن نواش ترجی دبه من یکی و وسا کرد یەکی وسا ژیانێ قەتیا قەتایە چێ جنک و به بێ چێ خورتک به خورتک یه خۆرتێک هیده من بجی خواندکاریت که که وساژ چه به اوه یعنی تشتکی زوره برینک رشه نو به ستران برینا رش پاش او موسانتر لیستکی که او جه از پاش از به حسام او تشتکی جه او جه گلک بخواشه و لیستک او بویر جی چه بینه بریانه نو از نخوازم که ده یعنی پاش از به حسام کو لیسته که کو صاحب وی ناوی موسا انتارش چه کریه شبه وی اکی مناوی گوهارت مکر جنک اصلا من جبر کو از خلت نویم فهم کردن هنک نبیجن اوا مساج را کریا جورا یعنی تشتیک یعنی یه اصلا از خوش بی هنی وی آوایی تشتی اوس از یعنی من اخوست از خلت بین فهم کردن منابه گرد افاش مگو اینه برینارش نوه که خواشه یعنی لی چوه لی خوی باش یا شو برو بای دی مدی ساکر برنارش وده مناوه وده او دو دلی که مرا چه بی حتی مناب کر و سا یعنی قیرینه که هنک هنک مروب هنه دجی قیرین وین بدنگ هنه یعنی نابه خود دجین نابه خود دفتسن آنجی من خواست از بحث کس نبینه کس بینه بله بله بله, بله. یعنی بلکه هر کس نورمال بینه اما بدلی خود دهله بله او الکترو گیتار گیتار الکتریک ورده تزا هنگا او قیرین اصلا که من خواست سرلانه که بله از رابونا هستا ایل الويدي بله الکترو گلک چرا بی بي هست دیده راسته ام زنديجي ام تخوازن شتا قدر ممكن كيشان سترانه تيب بيش كيلو نهاقي ام نه بیشن یەک ئەم کارنەوە بێژن کیفەتەیە و پشرە بێ شخۆ هندێکتن سۆپەت ئەم بکەین دەسترانێن سەر بدم گودارکردن بدا شسترانە تێر ببنی شەف گودەروانی مە باشە کیژان دەستران دخوازی وندامە ئەستکارم بێژم وندامە تەماڵم تکارم گودار بکەن ئیشەڵە بێگا دەست بکەن زده گرم چوا روی و تی بیرانه صوصبيرona هي كان صبحيان Çağrılarım gava Huat bilinmez Becari Nabinim skengeva ondamaz name and I choose. The zonkey's on was I. becaran Bez bir kürüm Rın bu سپاس سپاس سپاس سالی، بزندی جی زاف خوش بو طعمه که دینه راستی جی بنی که گودر بکی خوشتره من آلبوم گودر کرم او سب پر پر خوشتر بو از خوازم جبو گودر بانه البس تک جب خوینم تاوی نابینه این از نخوش کتمه وارو جاده نخوش جمع داندیه ایشالا نابینه دوسا Hukm Menek Emir Paşa. Ezi helbesteki Mehmet Ömer Osman işte orijinal Soraniye işte Soraniş bu Kurmancı Osman Mehmet ver, vergerek kiri ama beşe verger ki her duşu kurdi ama e, lehçe her duşu dayı Ezi helbesteki şey bebeşerim hmm. أحباه Njëve shëdhe saru khëmbare Pajz me vane lë oda men Nëfësa men sard be hesir Te khuar bëbëjna rësh a pëngjereja men be Avaru kuma kuma çeme narine ki Dirje pësër berma dilde آرامی و هدانی جیجانی من دبره وک پلی پاییزێ پچقل بە هاوبار و هاژەیە نارینه که تێگوێ من تو دبی قی آوازا تاریه نزانم کیه بینی و شبه تاری دجنه و کشتی آرامی خلام پیلا دریای آزاریه آور بو خوم چنی نارینه که بمن غریب مند دکه دین و سربردائی و در بدری نو دارستانه که گر آدولی گیجد بن کو پنجری تا سر پشتی وید گل گف گوه گوه بای باتی او گوه من پیسست که جبو آخینا سنگا تجیب کلو کدری هاوارو حاجه ها چمی نارینه که لبا مند با ویزا ویزا با حسا پشراستم اوا مند بهیست گوا گوا بایه با یرد بیجم ورا کیفا میشترتی لبیراتی هاوینا پار ایواره که داره کمی سر آخارین نویسی گر نازدار بمره مال من ویراند به و تو جهاتی و تزو جبر آی از زاروبوم جمن کری توی بچی سر پنجره یا نازدار و جنوب بنویسی mi guter که سترانی که Simir رودان باجاری و می دیسا دوم بکن باجاری و دور هم تکارن لیب ببره جم گودر بکن هر دو بلا هم گودر بکن دور هم کیفات دوم بکن چاب خواستی سرسری من بازاری بازاری Türkiye'deyiz gündeyxva Edilevan agari Beşi çirkinme sevedi Dergi sipin milardavi Ama da başinamay Guhar upor edireş Sincil sarşale çıraya Agara malahva Jet Jet ندارم نخوشی نمایم وقت برای دقیقی شهران بینجنمی چپکی چویدی سر مدنات بینجن چه منگل خوش کرو وگرا مال خوان جهت دارم somebody canê gudarî dikim dom dike دشتیم پوش در یک دید سر من را درد خست میزانی کل نبوره او شم جیوانا بی Çavur özdigare Asfahi benakave Tüt kitchen akesare ve Zvala edana kave Mabud ben bandora dit Cara de qui, Olivet Jazz, گذاری کالا خورتکی که خورتکی گنده خوا کوچ کریه چوال بازار کتیا پشتی کو جیانا ور دیتی کافه که جی هست کریه دخوازه بمینه ور نخوازه وگره گنده خوا دیو باوی بات کنه باوی دکن بیژن وره وگره وره جهت او داره امسا و جا او ترشک نت هت و زانی اکشیا کردی او نبیسکاری هم بله بله مرجی در حق در حق وستران ده هنک شیرو فلان چه بونه او بالا مکشاند یکی نبیسکاری که ور گوتیا در حق ویس باجاری در وستران ده وسا قالا وکریت بجه ئەوسترانە سمرودان کالا کاڵە کی کرد که او خۆرد چوە مەترۆپۆلە ترکان کەتی هەریدامەگەرێ گوندێ خوا دێوباوی لێت باویتکن مال باگەرە اف خۆجێتە نخوشی نمایه و نەمایەوەکی ام درخسن درەخسن کیفان درخسن نوت نیشه هگر ایرونیک به قومیکه نه ایرونیک به قومیکتره <laughs> وسا نویسندیه گرگ که باش گرگ که یعنی باش اما چه بشم یعنی ولی چه بشم من متخمین تخمین کرد که نمیسان دیگه چی بیش کلا <laughs> نازم بجی یعنی اب زمان لبانین از تخمین کم کیه اما نبیش نبیش که هرکس بیده نبی که دن نبی که رموز کارتینش خوره بو بی که ولی جامعه باش نویسندیه اما گوتی متروپولی که ترکم یعنی من کالت استقسام نکرم بود اوی وکان کیشان کیشان باش داره بلا اوجی بیشه نخواهد چیم او چا بجم هنه براستیش جیانا کرداد او کوچکرن تشتی کسا چه بویه چه ده بهشیش گندان کوچکرن چه بونه بریانه ها پازده سالان اوتو دوه нотеното Д. Сале нотите шунда кочки мазын. Бәле, гәлек чун, у man манвер хәнек хатын гәлек нәхтен. Yani em jî em dernave çûn hema dema dema wisa nexweş bû ew aliyê me em bêjî nexweşî çêbûne wisa hingî em jî hatin mêrin em ji zîrê mexwegohan mêrin wer nêzik ya nêzê me ye محبت خوره امهات مور من از وی راوی از چون دبستان ناوین من به دامانت سنفا هشته و وار هشته گرش خواهش گوری او وقتی من هوال که من هوج مردینه ولی مشخور حنک فلان دکران ما تو مولی زده جفه فهمت اما تو از نگو از ور جه بو باشه یعنی باز میگو ما چون دچن رحای امی هر رحای رابی چون رحای لی یعنی مگو از نایم مگو از برچه بومو انا خوازم بیم از بوم و از جمع یک ناسه باب من هبو کی و هبو از مالا و با دیامنو برای من چون رحایه از لمردین نام باب میشه بگر یا جزیرش بر کار خواه جشرا داریا جزیره ده کارمند با من هیچی تخبطه یعنی چیته کاری چه اوضاعی رو انجام قطعین یعنی او کوچ یعنی میمیشی من دیتیا از بیشیم به که وقت به استراند چیل به هم سرمن هنی بازاری ده یک او یک ودیجی دماکو خوانده کاریم یا زانینگهی لکوت تخوند؟ الان من مخوند او چیزای خورت متن مثلا تیم زاننگه دخوینن، خوینن جانب ناگرم وطنه فلان چید به تحتیل و ناگرم دمینم ور ام بجین از ویت شده بینم جزیر ام بجین هاوین گل کس ما ماموستان ورگرم ام بجین چن باجار خواه bu بود تحتیل بادلانی گرک یه نجی بگرنه وسا یه خواندکار gerek گره اوجی مکتب زانگتن گرتن Kevin Batlane'de gerek o ve gerek Ama, ama ne yani anjiten jman nadar Kevin az ne zanıma. <laughs> Cizi germek ya. Ne ne mraj? Rasta şu o cihe. Gel germe o tuzda şu. Şu az e, çenceratım pa. Hem veci tabak bu az benim orta tabak adası dağıtım. İyice herkes güya demek hoş da nayi ez benim çıpkım yani batlana en git kevedestim. Derfet kevedestim kazbarım. ne açım Antalya cinin tine sukazım hani kurmancı ilmedi ciye kode. Ez gudar bakım o diyalog pek benim. O hint dışın ez berheftikim. Jiber belki hoş yamtçı. Le careki ez çum ez bağırım despeka tabakı bu yani hatta کرخاره ekimi şart گویا و او ne نه ilgi اوکی yani ko insan çaval ve dedijin. Çünkü yani hema beje dise saat emder ve man yani rüya meraş bulu <laughs> germe. yani o e, baya ki usa germe germ daha rüya med daha alast. Bak baya egire. bizim işte. egir mesela nezi egirdi bir nevrozide se hoş disoje روی انسانی این گرمه کی بیرنگی اینا چوله سور هنه شو علی و هوج گرم تی یعنی نزدیک چوله چیزیر او توز یاد از بارد کم او شش کرتی ده هب کی کرتی ده شوی کرتی در دوره و kaş hani o avcıydı be yetiştik. Tu cizire cana tu tu vaki tu tu tu cizire ama tu vaki turist gene hatadı çit. Yani ki vak turist şeydi ama açık ki image da hatine şuydi. Yani ismamın bavin müedinim. Mame kimin vegeriya? Avji çen salçı bu idi. Ve taliye de vegeriya. Lüvedi cibu. Eşku hatta az malbat ediyeri mu هنی کی خبرت yani یعنی دوستی havalı حوالی bilim, بینیم شو klas be. Yani یعنی از فیلم نکم شو چه در E به کیفامی تی وقتی جی از خوشی نخوازم Tekiliyamnu e, memleket embejim bajaremin malbajaremin kutbevi. Ve ki jez kaybet es her sal. Çim jibu tekiliyam mervemin re u hevaremin re kutnevi. U es sıba dı sıba kava ku tamami ez vegerim. U niyetam ne vek ya ekotin e vadarat kuyununu bicidimin çiki ez taliye talim tukazım vegerim veydi. U khabati kul veydi bmeşinim yani. همه جبوبه کجی هند درفت لازمه یعنی جبر کو مالبات زود هاتیه و دی بچی بونه یعنی از بخوازم جی زور مالبات از بخوره ببمیده لی از خوازم جیان خو پیشورو جل بده آباب کم از تنی بلکه بگرم لی بوبه کجی yani tiştin lazım. Belki az biz avcı mezi beklerim. Çünkü vaktin nahirin zari. Tiştik olsa hayır çevir. Li كون خيالم دفت اشتهي يعني بوبي كيجي تمضايم تيكيليام بجزريه Heyecandarım tu binince. Az kazım ve gerim ser okey mesela okey. Salin noti de mesela İstanbul yapım. Yani şu az bir de dayıpım. Le ceziri cereye kem çe avaydit. Tu beji e, yani min ve ceziri bir istu. Şu mal bacaremine. Bavim bahsettikle yekem cer cezir mi televizyon ededit. او مسالين نوت دو دوا تقومي مسألة ري او كتكرن دما هركز جمهور غرابية الفربي يعني تنالو رو نالو ديبم اري مخاب نالو ديبم يعني آلي كيف متخص ادري ديبم شكي او بسيكولوجيا كي دن بوز بارم اجي بيجي اما بلكي تکیلی هم من یعنی نزانم یعنی از جان دبیم تو ور بجیا چه دبیا کو تو نهات نکاری نه بسا با چون که سر باشه که تو نهو نکر یعنی چه بشم اولا او دمی نخوش بون یعنی گرک مرو با راز که کمیه وی دمی زاروک از بار کم باندور سروان نهاشی گرک مایه از جی وی ایامی از زنه که Ee, birçok yani tişteki vaki travma Cumhurbaşkanı şey- ben yani seçi mesela <coughs> şu dönemi işte virate usta zeyde teişan diye yani bandor serteş diye ama ze tişteki du tişte bejim e, ev tope havane yani havan topu e, ev te biramın dema e, topa havane ev detaki de dengşelert kevin یک یا یکم دما ده تقی یعنی او گوله دمه درد کهوه گوک و یا دویم جی دما او درد که بکهوه یعنی لون آلبای ده سه چار سه ثانیه سه چار ثانیه فلان دو بولن اما یعنی او دامک چا بجم من من سر خواست خست بند <laughs> یعنی يعني مروزا بلک دبکو مالا واجب و کود داجي سبن دراب ام شاربن ام بهابل خورم دیگریان کولن ملگوتا که کی مریا کی ساقه و کی جان ماله چه خواریه چه توپو چه فیشنگ خوار نه دیگریا یعنی گرگ نباش با وقت Yani یعنی یەکەم جەرم چوون جزیرە هنگی پسمامێکی من تشتێک نیشان مەکرد گۆ شخۆ خانی واشی بەلکی تەدیتی بێ نزیکی ئەو خاچەرەیە دەیە دۆرت یۆڵێ دێ لێ دێ cihke öyle koyar yani paşiyeye. Tabii ki çava ketibe de şaştım yani. yani demek ki çatışma çava içeydi bu işiniz hanım. Yani demek ki gerek ki jor ve o gullet ketve ökedi nabeyni de. Çünkü ketiye o de o, Nevi Navi Meleki'ye Melekici dolaba okey yani aliyedin o de E, dolaba adamım gar dolabı işte küsahiye o edi havan eki janezin zarım eki mazın ketiye hündür de az kasitenin zarım le ketiye dolabı ede yani o dolap ne bir yer rastlara tiket yani daha ser nevi navi yani o dolap hılas giriye Dugaz ve dolabı daha bir bir hayatımı klas giriye <laughs> yani وكبرتاجي جيبو من طيبته يعني لما كدريجي ما ناخذ ديرت يعني نتابت ولا تشين دجوان يعني يعني هربت البادرة مجي تشين دجوار ديتن يعني من اسطنبول مجي قالك تشين نخش ديتن لديسا جيب قاسي بيدش خونا بي يعني yani cidden Melvedeci Naskir, Meji Naskir yani işte Neltenil bölgede bu. Vadarajı Karmandin kurd e, kuştin davetin çoladı va gerek kirnin kokirin yani li notu do cizir u nisebin nisebin jir <coughs> pira nisebine bizim nisebin bara var, pistir vana ne baştır jir bu yani nisebine jir ser prede ser insan insan öde protestar unuştin etkin u ev panzer jir ser insan etti و گلگ انسان پرچکینه و گلگ انسان جه خطاوه جه آوه جسده اوا جدن اندن درد که بشه سوری درد که بشه او در جه پر پیس بود لی جزیر بهتر دوم کرد از بارم دوم ترده بود یعنی دمک فره رویده بود یه چی بود راستا اینجا عالی اک دم بگو او دمک بتشتکو ساوی چی بود تیسیر ها به که سرانه تا چی بود قید من حتیش تا تخو paşeroje behili. Tehevülde. Çava. Çünkü zarokti hişmendiye e, insan da gerek ciki girin gidi gire. Yani ji bo stranê merv hinir biafrîne jî zaroktî taybet wek siyeke ser însanî de Yani hatta yanî heta ji te hat te xwest sî siya xwe nebînî yan e, tesîra wî ser mijîkatê şêbû şey تیسیره سر ما به چی بیه کو بازاری ده هنکی بجم خویاد که یعنی معقق تیسیر چی بیه نه یعنی اما چه بجم از نا خوازم سرانه جی زیده ولی پولیتیزه جی بکیم او جی من رهیا یعنی من خواست از خواب هنگدی هنک دی موزیک آنجی به چه بجم Ya şu kuatişteki e, cihe yani hmm. müzika kurdi de gerek tekirin. Düzenleme müzika slogan. Böyle böyle. Şu e, jiboku merve belki jana jiboku psikoloji insanı em, em belki psikoloji xo restoratkin gava elbest edin visin müzik. Böyle böyle. Yani ki hüner ve vazife hane cidbine. Yani hen tişte ku tadzede yaşandı tutkiş xo nemir. يعني ينجي الغرقة يعني تتبيجي ادي من قيدي فيدكر يعني من فيدني بيسان وباشروجي ما جبو كنت بيشروجي كاريبي بيجي دبيك افج تشتجي يعني مرمنا ساني yani siyaset ciyanana da gerek çehre gire ev tiştek balkeşe yani bir umuru ve kurt ne kadar hoca durdu ki siyasete bakati bakatine ev jitişteki aslında nişandaki çima vusaya çima zaroken ve öyle birçok e, şiş hak salı jî e, tilya xahuşa ev e, tişti azadi ev işareti azadiye çeyrekin ev ve tişte nişan ki ez bejim fikramın çima vusaya jber ku ev pirzgirek hendi giringa yani hende kura kura yani جیانام همی در بگیره اش بر وی از از لوسات فکرم اش بر وی اکی میوزیکا کردا هفقا پولیتیز بونها پچک دی گلچه اویدی بویا هن تغلیتین دی شوازین دین جی دردی کردن اما اوه یعنی پولیتیزه بون راسته مرد ده نوی وقتی شد شده گیدن جایی هرکس بدلی خود جینا خود نادومینه یعنی وقتی که دینه کی تهیه yani tu ne kadar serbestli her tişti ki ki e, habunate yani cembejin statüyate tehlikedeye her kurt viyat hese eko prasti jidil nasnama xo helgirti be jive ki ji gelek cara mervni karın jena xo taybet dahi bejin gelek insanın bir rengiyene gerek insan gerek işler deminin jiber siyasi yani jivak vazife ditini li Ali ki jib jiyan de dome u cihan de gore u kurt he paşmayne vak e, sayıda hemu sayıda gay ciziri de bir herkes suar bu li em peyamane yani Ali ki jib afrandinin afrandinin embejin normalize kirine de derkevin gerek Kurt derken. Mesela gerek lekolin Kurt ne karın hediyedi üniversitede ciddi girin. Hediyedi havati hud domin le psikoloji şerde mermi kari lekolin biken. Mermi kari analiz bike gerek kes ravşeki avarte dert gibi olay. Yani gerek habat merv ve rahati rahati u sakin mermi kari başu. Yani aslangi dert gibi peşiydi. Yine de ve mrov de ve peşiye هنک آزاد بینه و هنک مافه خواستانده به کو سر مروف رحت به و مروف کاری اف تشته هنه اف هنه بنگهن یعنی تشته بنگهن دبه مرو او پیشیه مروف خوا چا بجم مروف رحت به دبه مروف ترس مروف را نبی ترسا ترسا چا و ترسا از هنی اه، چا بجم تدی هن مروف ولی اه، حج مروف حس نکند بجم نزد تو جوینه تویی آنجی تو هوی تو تو نجمی افتشتك نخوشه یعنی نویا مرو وك خوانا بینن آنجی اه، مرو شخوا كم شخوا كم ببينن يعني اف تشتکی نخوشه تشتكي نباشه يعني از بارتكم لزجيان از بارتكم همو مروان را زحمتا زوري هنا ليش مروان كترا بارا هنكي زحمت را يعني زحمتي شن آل ديواجي اج آلن ديواجي هنا بله ام هنكي سترانج گودار بکن یان تو زندی وگات خوازی پشت بیجی ام تکارن تکیلف و ام تکارن دورنه که وجیم گودار بکن Հերդու փեվրեջ եմ կարմ գուդարբքին։ Düzenli keyif tema. Düşünemi ben savaşı bugün ben ki ben sohbete hoş bir domin. Tamam. Gudava Nuhica Simir Tekilef Vega Porev. Nabure betaram Nabinem peş yahwa Van çan çan salam تمينم هيفيتا من ما بسرس نبا بس من خواب بوستي سرم تكلافا قينا بسا أذبين نزيك تدبم تو شمن درافين کم دورت کردم پرسم دکی چاوه خواتت گرینم خواه smuten van serie. Bezem Lena babeta. Minimeviyata Wechava beji bikirin Audamin Azuta havra Yehavin chawajiban ve disabgarin ne be ne Nabardan Sedgerinem Vaşmadı vaşeri Pişim kar kipkin Hvalmet peçi Lena babetem Minim hevyata Ve çava bejibir keren outdoing as utava ye haven't chawajiba when this have gotten the best in vejare never never done scari d'arche ve jmale hengave nadelish dai kawe galaxy hast ke gotina chedune kava جو که سرخ و نکرد جوه خواب گر میدی و نکه تو و نکه زارو که دین تکولان اندند لیزن دند لنزینن مازند بند که بندن یایی يا إيدي

Hasn't been given in ja In ja Jack Javan. تانێ گوداری دکم دۆم بکە بله، بەێ ئەم دیسە بەهورێنم سیمر چیت فکری؟ شده فکرم از فکرم کو عجب از موهات پرزوکی تو از خوازم از خواجر آمده دکم؟ اما استرانا خبر بدن از هز کم چی رو که استرانا هین ببم چونکی باوە کردن مەرە بلێ دێت غەنجی خەون و خەیالێن و تە سری فرانیە و ئێ نویسان دیێژێ مەربهیم ببێ هێ خۆشتر دبێ بۆ وێکی ئەس پرسات کەم یانە تایبەت ئیرۆ ئەسخوازم سرانێن تە چیرۆکی واژە هیم ببم هەکەشترەنە پرۆبلم بێ هین کەس ناخوازم چونکی هەرکەس ناخوازی ئەمە هیم ببم تکیل هب و دور نکه به مگو در کر بله والله از تو نمیجبوری راست راست از اشکات ویدا از ما خوازم زدی زدی سرته چه تیسیری تر انسان دیye خوازم psikolojiye kutan insan diye yine binasım Strava tekil hev bahsa tekili ki tekili yani tekili adım rovan eee زیادتر وارد تکلیه که یا چا بیشم یا جنه کو میرکم و سادکاریم فکری چون به هست هستواری استران قضا تکلیک وسا دکه یعنی دودلی هیا تیده یعنی تکلی از بجم که هنی مروف اه، تانیتی مروف را اه، تشتکی زحمتی نوسا تانیتی شبر وی کی ام تخوازن کبن مروغان را اه، تکلیان دا نکوش تنی عالی این اوینداری و یعنی شگلک آلام را دوست بینی حوالتیه تیجی مروف تنیب تیرا خواه ناکی یعنی ام نکارن بتانيجي بمینم أه ژباوەیەکەم تێکی دیگەرن ئەمە دەمان تکردن تێکیلی یەکیدا جانە دسا ئەم پرسگەرێک ها دوبینن یان ئەم دبینن کوی ئەو مرۆڤێ لە هەندارمە ئەوژی مرۆڤەکی دنە هەندامی نازدکن ئەم دبینن کو فکرێنەوەی ئەنژی وێ جدا هەنە نەوەکی مە ینی نیزی که خود نازکی نازکی دود نیری تشتگری چید بیانی آنجی دوزان کسیر امرو واجی چید بیانی یعنی دو مروف یک دمیده یک تشتی نخوازن جانا یعنی دل و ما به یک نخوازیه و آن جان ما به یک بر به یکی تکلیجی جانا زود که به زوره ده یعنی زور بونی و هنه یعنی از بجم که tenetici zora e, tekilici <laughs> benekı zora. Ama herkes gazetlik konuşmadı. Ben ya o koska dergisiyem ne bana beyran fıra o sakin. Ne? Tüsketiye gibi ne bana rahattır bu cihan. Aa ne şkak gotu. Yani ben tenedim yenindi ben of of of. Beyram da gidip kes niye cihanamdı. Bat işte zaftı benim. Rasta. Ama mühinek ki çelbakı kalavet işte kiri bu yani. Evet işte ki dengek çoğu e, bizim یعنی نزدیک هفت به شهر تورد کرده نزدیک هفت به نزدیک خود به بیریا خود که خوارا مروف جانت خوازه خوارا بمینه خود بکشه کنجه که جانت خوازی جما ندر کوی ام بجی اما جاناشی بهنا تا تنگ به تو بیریا مروفات که تو قصد آوادی که آره. جوان دبی یعنی او دنگه راستا ساکین یعنی ام تی نو دچین تی نو دچین تشتی کسا ددون ونز بیجم وقتين ام بسا موزيكا كردي بكين هكي لسر موزيكا كردي شو تفكري باشا باشا اصلا هو اصلا دم دمين بهوري وانا spesifikeiten de دماغوری Demagori. موزیکا کردی از دیویژن بجوید کرده هنگ رنگ در کردن نکوش برخو از دیویژن با از هاتمش برای یکی نه شقاب نفشک مجرد بیژن هنه گرک بینا کنه یعنی اما اد موزیکا چه بیژن Mrov kategorize haker bi geçan ruçeki müzika geleri heye şuar ve çan bi kurdaya e, jibili ve müzikek e, hunermendin heremi hani anjiye mahalli hani takhane ev jî e, müzika kurdî tiştek wisa jî hene me ya belê a daweta lê dixin berê hene daweta lê dixin ji Bəli, əvcihəyə e, yani Orkaya girdin o ben mecid bejin. Mesela davada da usatkin. Bəli. Hani bir şey de müzika şey, kurdi usa denarxin bejin ku müzika kurdi müzika davatiye. Çti usa jı çetbin. Ama davatiye de jı strane harbi devletin skotistik bir usa jı ama ne kelimede. Tiştik e, e, e, acaba. Eee لاز بچه بر آستک دن دکه و یعنی موسیقی کردی موسیقی که یعنی تقلید شد بن تقلید شوازن تارزن نو درد که ون مینا پوپه مینا راقه مینا بلوزه تشته و درد که ون مینا خفن افجی از بچه تشتکی کی باشه تشتکی کی باشه پس کتنه نیشمت کنه بله از خوازم است که بخوینم حتی بلکه تو گیتار حاضر بکی مسترانه که شده گودر بکن بله بله خوشیمه ازی سیمر دوراته تو بخوازی چا بشم سترانه که دی بلا بشه بس از گیتار از حتی و از آماده چید بی؟ چید بی بسا؟ چید بی چید بی امی کیشان سترانه لیخن امی خیلی من گودر بكم باشه باشه تجه بان بس الحمد تمام فاقناك تمام خانو خیال من بخم لین شوین من خانو خیال من تخم لین شوین من بم پرمندگینم بیم لی دنیایی Bën për me ndëginën, bi më letën ja e. Tavası bet beline, büstamın şiardı bën, از بیت بلینه پیشتا من خواهده حسن راد بم سر خواهد که ري نباورم نباوارم راوسته راد بم سر خواهد که ري نباورم نباوارم نه 桂不得的泪花，被谁吹飞了？桂不得的泪花，被谁吹飞了？桂不得的泪花，被谁吹飞了？桂不得的泪花，被谁的飞车。 biraz garım Van kolanın ve tahid Salingi huad garım Van kolanın ve tahid Tedbinim cemdim Nizanım çebekim Cehi huada cemdim Nizan çi çipkim Gjare një zikvum Gotit ishtë ke bezhim të Në zanëm qawa një zikvum Gotit ishtë ke bezhim të Avreja dom dë kja Të zhivar ap kja vësar Avreja dom dë 桂花不打的泪花，不惹起的他。桂花不打的泪花，不惹起的他。桂花不打的泪花，不惹起的他。桂花不打的泪花，不惹起的他。 لی جیهانێ گوداری دکم دۆم بکە. چاوێم زووا بوو اشکی هم در باسی خون خیال ابون هم دی Simir e, az kuazım tişte gidince birzim ne destete de e, hazriye ki yan tu behmeden ekit ki bu albüme ki yan be vakti kidin serbe derbas bibi bu albüme kedi beli Hiç bu albüm ev albümü hani yani bir çiroki hey bizim bu artık hey جوێرا مهندس بکەین پێشیە ینی ژبەرک و بگێهێ مرۆڤان مرۆڤ پێ بەحەسن وەکیلی ئالبما دویامژی گەرەک چێ ببە بنگەهێوێ نەها هەنەکی چێ دەبێ هەیە سێ چار سترانێ مە هەنە ئەما دەبێ هەنێک دیژی چێبن دەبێ هەنێک دی بکەون سەرف یعنی فکرکی همه وسط نکا از آلبوم اگدی هر چکم بروی که بلزین ماجی تشت کسا اگر بکوین سرف تشت که چه به وسط چه به آلبوم دنجی از وارد کم دوره و جی به سبارو جده خبات ویکی جی تکیران خواه گلی که هیدی ام از بارم ده پازده قیمه مانه هدیه بر بداویه وتی ام هربسته ki bu film beni abeyne de. E, az gitar denge gitar etkuazım ama sol bak slov yani. Ama az karam e, işte e, şu herbest herbestteki direği şey ama az işe e, çen e, perçe az işe bir girim yani tamamı azından okuyayım. Tani hatta sekte azı L-gurbeti. سنگامنا پر آخین او رکتی دادگری و من را باران امری نجی برفا بر حتاوی کیه هر دوی بدون niet, برده کیوره پایزا دلی منی در بدر دین سر داوا سور هاری کشتی که سر بردایی لدریای که بی سر و بر تو دوی وی روژه که بگیه قراخه بلا اسخو ابدالي ابدالی نکم غربتي غربتی که من آتاب رجمه باران کس ناگری بسر روی من ده لموجو مورانه که بری باران بەشێکیش پرتووکێ بوو من خود گەلێک سپاس سیمر خۆش ئە سپاس بکەن ساڵی ناوێ سیمر شکو دێ تێ پێشیت پرسید لە چێوتم زلاوێکێ چێتەوەمە شتێک و پێشی تێ پرسی لە داویێ دەت پرسن ناوەس هاچێترە <laughs> çünki هناك تبناس ودورة درقي نافيتا أو كيتا خباطين تشتم بفكرة ما كيخوش ترى نزام نا سیمر ناوه تایرکیا تایرکیا mitolojik de mitoloji yani hani derbazdı be. Tevateya si Çukan, sêmir ev ê binavê sîmûrkan jî zümrûd anka jî dezanîn e, çîrokê wê gelkene gelek mitolojiyên cuda cuda da tiştên cuda tên gotin derheqê wê e, yani çiroka em çavêjin kurtasî tiştan ku min hinek fêm ev çîrok çiroka lêgerînekê ye legarin. yani چوک خوا ددن هف بر کو مزنه خوا بگرن افندی خوا بگرن سروکی خوا وانجی ویساج کارم بجن خوا ددن هف ریککک زورو زحمت پیش شوایا dikevin servê rê gerek çûk gerek tayir ji ber ku zor û zehmet ev rê e, Derj ve meşed berdin e, e, dad kevin jir henek bêjî hinek hinek nexweş dikevin hinek birçî dibin diberdin nafirin ama ta dawiyê de sî çûk dimînin digin ser çiyakê çiyayê mitolojiya Hindiyan da ya Farisi'nde jî derbaz be. Burada çiyayê Zagros derbazlı be. Ama henek mitoloji dibezin çay kafe yani ev te guhartin e, avestajı de ve durdajı kalavete kiren şu simir navek e, navet ayraki e, agiri yani agiri xwa vedvej edvej edvej disa e, saxtı. Hmm, agiri şu duvalite. Bəli. Yani davi davsi çok digin der ki داری جواران واتكن وكي قناق كيا ها تشتك وساجي هيا دبيجن يي داري واتكي دبيجن هون هاتنا چه چوك دبيجن ام سيمر دگارن يعني سيمر ناوي افنديه ويا دبج وال دستینه مال ده جهد بن درونن جهکی جهکی و جوان راحتی وقتاندن درونه ور لبندا سیمر دمینن پاشه دنگی دبیسن دنگی دبیجه و سیمر هات دما کو او سی چوک دنیرن و تشتاکو هاتی خواه دبینن یعنی یه هاتی او یعنی او گهان خواه او بخوبونه سیمر بله، او بخوبونه سیمر Янҷи пачеки симр. Бале, яъне ҳинд ҳез дибêjin ev симр навê çûkê ye, hind dibêjin навê сîçûka ye ev ji ber ku si сî tayr gihane vê armanca xwe ji ber vêyekê dibêjin сîçûk. Yani wisa ev jî me beşa felsefe qedanî ez tişt ev çîrokê wisa e, cihilê girin felsefede mitolojiyê. بالام دکشان کیفا من جراحات من که خودیت میشه گو بلا و صعبه و چه بیانی هدیه دیگیشن داوی سترانه که زندی یا نم چاپ کن تو چاپ هیست که امش آلبوم ام ام امش آلبوم ملی خن تام خارج زی گوی خواب دنه تمام استرانه داویه می اک بکن ام خاطر جدیدی بخوازنش شو گودر خوب هەریداوی توازی چ بێژیت بۆ من سپاس دکەم شوێر و بەنامەشمرە بەقەتاندی تو گەلک سابی شگو هەداران جی ئێرە ئەز گەلک سپاسی خۆ دشینم بلا ببینم خۆشیدا ئیشەڵە بمەکی دێن خۆش و تێر ئەمە دیسە بەهرە بن یانجی کەنگی تو هاتی ئیسلامبولی دیسە ئەمە بەنامێکی چێکی نیشەڵە ئەز هێویدارم و ئەمێ سترانێتە گودار بکنی دێدێ خوشیده ببینه برو صاحبی میشه خوشیده ببینه تیستین خواه حمود ابو جغینی غینی دوشکا خمری چاوی ویلی که تدبیر کوجرانی ملعبه بخواه جمع بون همه که تبونه منش بوی هات بو وی بازاری کش بو که هات بو وی بازاری بشی ورمی Bierzemy cię na odki? ty stań. Trzymam osądki, kaj tu bini, nabini. Derde tadını, şnave tapeva az Na nabijin. Now vision.